Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Muhammed sallallahu alejhi wa sallam amma ba'd U nasavku komentara knjige El Muqidha od uh, imama Zahabija a u stvari to je, eh, to je rezimije knjige od Ibn Daqiqa Laida. Došli smo do 17. Uh, 17. vrste hadisa, slabog hadisa. Kaže El Mu'an An, hadis El Mu'an'an. Mi smo govorili o, tom, o toj vrsti hadisa, to je vrsta slabog hadisa u kojem dođu lancu prenosilaca da ravija kaže, prenosi taj, taj ravija an tog, to, od tog, tog, od tog, tog. Uh, eh, s čemu je razlika između da kaže an, u, u osnovi treba reći ne an, nego haddefena, enbe'ana, kale lena ili tome slično. Osnova da kaže haddesena. Pričao nam je, govorio nam je. Ili da, da spomeni se događaj priča, odšao sam kod njega pa nam je rekao to i to. Kad dođe ravija, kaže an, an, to ukazuje na slabost. Pa kaže ovdje definicija tog hadisa, kaže ma isnaduhu fulan an fulan. Kaže to je hadis čije je lanas prenosilaca fulan, osoba an, od fulana, od osobe. E onda uh, ovdje navodi ovaj jako fino, fino analizu imam Zehebi. Sljedeće, kaže, va mine nas imen kale, la jethbutu, hata jasiha liqa'u ravi bi šejhihi jaumen ma. ومنه من اكتفى بمجرد إمكان اللقية وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه sad ćemo prevesti što govori čemu se govori ovdje znači u osnovi je ovo slab hadis ukazuje na slabost. Što ukazuje na slabost? Jer ne znam je li on stvar čuo to uopšte. I što on govori an od osobe? Što ne kaže da je čuo? Da, mu, da im je pričao taj ravija. Nego to an, ako kaže da an, što znači ima mogućnosti da prenosi još od nekog drugog. da u stvari nije on čuo. Otvara vrata tome da u stvari on nije čuo toga koga, koga prenosi. I što kazuje na, na, na, na, na dozu slabosti. Jer ako kaže da je čuo, a onda se vam potvrdi da u stvari nije čuo, onda šta ispadne lažljivac? Laži. E sada bi izbjegao da avija, da ne kaže da on čuo, da ne bi sad obilježio, a jednom kako obilježi da je, da je tako, da je da je rekao da je a nije čuo, nije sreo tog ravija, uopšte nije bio kod njeg, nije uzeo hadis, znači završio je karijeru. I da bi se to izbjeglo, onda kaže an, od. A to već blaže, od njeg se prenosi. Kako, na koji način prenosi? Od ovog, možda još između ima jedan ravija koji nije spomenuo. To je već malo blaže slabost, blaže slabost. Uglavnom to kazuju, u osnovi je to slab hadis. A onda imamo ovdje zanimljivu stvar. Kaže, vomine nas imene kulu min nas miše od učenjaka od uleme muhadisa kaže imam koji kažu la yathbutu hatta yasiha yasiha liqa'u ravi bi shaykhihi yawman ma nije ispravno nije ispravno nije valjano ne prihvata se da ravija kaže od ravije da kaže eh, prenosi ravija an ravi od drugog ravija an da kaže riječ an osim kada da je sreo tog šejha od tog raviju, od kog prenosi hadis, da je ga sreo, da je zaista potvrđeno, da opisano u njegovoj biografiji, da on sreo tog šejha, makar jedan dan se sreo sa njim. Ovo je bio stav koga? Imama Buhari. Zato imam Buhari, njegov sahih je, ima jači šart. Nema prenošenja hadisa, osim da se potvrdi da je ravija ravija koji prenosi drugog ravija, da ga sreo. Mora se potvrditi njegove biografije da on bio, kod njega išao učio da je sreo ga. Makar jedan dan. A onda imamo drugu, drugu grupu muhadisa na koju predvodnik, predvodnik je bio ima muslim. ومنهم من اكتفى بمجرد امكان لقيه kaže od učenjaka muhadisa oni koji kažu da je dovoljna mogućnost da su se sreli ne da je potvrđeno u sir njegove biografiji, da je sreo tog šeha, da je učio kod njega, da je išao kod njega, nego da, su, da se potvrdi njegovom mogućnost kako se mogli sresti. Znači, morali se živjeti u isto vremenu i živjeti u, u, bli, u nekoj državi, mjestu gdje mogu da ga sretni. Ne može ovaj živjeti ovaj u Afganistanu, ona živa u Endelosu i on se sreli. A žili isto vremenu. Nemoguće se sreli, kako se sreli? Da se sreli, morali se zna da on putovao u Endelos ili ovaj iz Endelosa je putovao u Afganistanu. Znači mora živjeti u istoj sredini. Ova živi u Hidžazu, Mekke, Medini, ova živi u Hidžazu, Mekke, Medini, živjeli u istom vremenskom periodu, mogli se sresti. Mogli se jedan od drugog da prenesu hadis, međutim ni na prenesenu sir biografiju da jedan kod drugog išu. Misli se na ravija koji prenesu svoga šeha. Kaže, ima muslim, znači dovoljno je to da se potvrdi mogućnost da se sreli. A mogućnost to da su živjeli u isto vrijeme, da savremenici, jedno, a drugo, da su živjeli u nekoj uh, sredini gdje su mogli da jedna, jedna kod drugog odu. Znači, blizu su živjeli, ne, na da, dva suprotna kraja islamskog svijeta. Kaže Bohu o medhebu muslima, a to je kaže medheb muslima. Vakad balaga fi reddi ala muhalifihi. I kaže, uh, ima muslim je, kaže, balaga. Balaga znači pretjerati u nečemu. Mnogo je o, o, o, ovaj, pisao kritiku na, mnogo je, znači, e, ovaj, e, vršio, vršio, napisao veliku kritiku onog koji ima drugačiji stav. Ima muslim je bio protiv toga da se zauzima stav da mora ravija srest raviju. Znači, ovo je bio imam, muslim, imam Buharija. I ovo je zanimljiva stvar. Ovaj, da, inače, imam muslim je jako volio imama Buhariju i branio ga od onih koji su, vi znate, suvremenici uvijek bili jedni proti drugi pričali do dolemi, čak i mu hadisa, jel? je naši poznati potom ima muslim da je branio da je branio e, stajao na stranu e, šeha Buharije od onih koji su ga koji su bili protiv njega u određenim mjestima često zbog, zbog ljubomore ili, e, ili neki pogrešni stvari koji su prenesene a onda dolaze da su njih dvojica različi u ovome i u tome se radsko ostalo radsko između Buhari i muslima u ovome što ima Buhari ima jači šart za, za, za bilježenje hadisa koji su musned hadisi a to je da mora ravija, da je, mora se potvrda ravija sreo svog šeha koji je uzao hadis. Ako se ne potvrdi, ne, ne, ne, ne prenosi hadis od njega. Ima muslim je bilo dovoljno da, se, da moguća se sreli. A, što, a on je sad nemljeno ovdje stvar nešto, pa dobro, kak, kak je sad to u vezi, sreli se, ne sreli, kod, kod vrste hadisa mu an-an, koji je osnovi slab hadis, je li tako? E, ima veze, znate zašto? Zato što Buharija u svom sahihu ima ovakvih hadisa. Buharija u svom sahihu ima otprilike, čini mi se koliko sam ja, kad smo analizirali, govorili ovo, ima 12 hadisa u kojem je spomenuto u lancu prenosilaca an fulan, an fulan. Ravija prenosi an, an. A to je znak, znak slabosti. Kako Buharija može prenositi ovaj da, nešto što kazuje na znak slabosti? To zato što se ova dva ravija potvrđeno da sreli njih dvojica u. Da su se sreli. Znači, ovaj bio kod njega i učio od njega. I u svi ti 12 hadisa je potvrđeno to. I u tom je svaličina Buhari. I kod njeg, znači njegove, njegov lanac prenosio, kada ispituje, stražuješ, znači ti iz njeg pravila izlačiš. To, znači to su oni detalje, one stvari koje učiš iz, iz, kod jednog muhadisa, eksperta, doktora u toj oblasti u odnosu na drugi muhadise. Za razliku od imama muslima također imaju hadisi koji su an-an. Ali on je uslovio bio ovo, da je mogućno da se sreli. Pa su odmah ti njegovi hadisi na malom blažijem stepenu vjerodostojnosti nego kod imama, kod imama Buharije. E šta je ovdje zanimljava stvar? Znači, onaj ko ne poznaje ovu tematiku, koji je onako ova, grlom ujago da ušao u ovu oblast i naleti, recimo, u Buhariju, čita lanac prenosilaca. I zna da je u osnovu učio on iz Mustalah al-Hadisa, da je hadis u kojem je došla an fulan, an fulan, da je to slabost. I nađi Buhariju, čita lanac prenosilaca, kaže, vidi ovu, bolan, ne, Buharija, vam, nama, jel, provlače nam hadise an-an. To nije jedno više hadisa. I eto, kada viš da ima u Buhari slabi hadisa. A u stvari to je od njegovog neznanja, njegovog džah. Jer u stvari, ovu stvar, znači mi Buhari ove stvari učimo. Učimo, naučimo ove stvari kako, kako imam Buharija u stvari izlaču, kaže dlaku iz jajeta, dlaku iz vune izvučeš. Zbog njegove preciznosti i njegovog velikog znanja u ovoj oblasti. I od njega se znači izučava njegovi lanci prenosilaca izučava izvlači ogromno znanje i e, e, ogromna nauka koja znači nauka se pravi od toga kako on uspio da da takve hadise u kojima se nekad spomeni slabi ravija ili oblik slabog ravija da se izvuča da, a da bude oko toga da posle potvrda ne ja sumnjam oko toga da je hadis vjerodostojan osim neki detaljima gdje se neki hadis koji ima jel ima veliko razilaženje a opet je tu jel e, Buharija i velika većina učinjaka koji su s njegove strane bili manje skupam hadise koji su kritikovali e, nekoliko jel desetina njegovih hadisa. Dobro, e, u nastavku ovdje kaže, kaže thumme bi takdiri te jekun liqa. A zatim kaže, ako pretpostavimo, da se utvrdilo da se se sreli ravija od svoga šeha. Jušteretu ed la jekune ravi an šehihi mudeli sen. Uslovljava se, kaže, da ravija koji prenosi od svoga šeha ne bude mudelis. delis onda će nam doći poslije to što znači modelis, znači vrsta obmane. Vrsta obmane ravije, ka, ka, način na koji ravija prenosi, znači tedlis stvari znači da prenese ravija od, drugo, od svoga šeha ono što nije čuo od njeg ili nije uopšte dostigao, nije živio u njegovo vrijeme uopšte. Nije mogao, on živi u nekom sasvim drugom mjestu, a on prenosi od njeg hadise. Niti je čuo hadis od njeg, ili nije čuo hadis od njeg, ili nije ga uopšte, nije ga, ovaj, nije ga sredo, nije ga doživio. Nije bio njegov savremenik uopšte. A prenos od njeg hadis. Ili je bio savremenik, kad nije čuo od njeg, ili nije bio savremenik, znači nije, nije ga dostigao uopšte. To je, to je tedlis. A obično se tedlis vraćao na to, znači da, se, da, da prenosi neki ravija, prenosi od svoga, od nekog šeha hadis, a, a, nije ga sreo, nije čuo od njeg hadise, a, iz, iz, iz, a u tom uh, lancu prenosa se razumije da u stvari on sre od tog šeha i da je prenosi od njeg hadis. I tu se to, to se naziva tedlis. Tedlis znači u osnovi neka vrsta obmani, prevari. E, naravno, ovdje naravno, odmah da odmah, ne misli se tu da je, da je tu ravija namjerno, svjesno tu radio obmah da, radi. Znači, ne radi se o tome, nego, se, nego ima svoje razloge, Tedlis ima svoje druge razloge a, a govorit ću o njemu kad dođe nam ovdje Tedlis, da ne spominjem sad ovdje. Da spojimo ovdje Tedlis s ovim ovdje spominjem. Znači, ako je hadis, znači kaže, ako je se potvrdi da je da je ravija sreo svoga šeha, uslovljava se da, da on na, a, kaže, la je kuno ravijan šehi, da ravija koji prenosi od svoga šeha nije mudelis. Fa in lem jekun hamel nahu ala tisal. Ako nije, znači, a, a, ako nije, znači, ravija mudelis, znači onaj e, koji vrši tedlis u hadisu, kaže, e, onda kaže, mi uzimamo, kaže, hamel nahaliti sal, uzimamo da je taj lanas prenosilaca mutesit spojen. Kaže, e, zašto spojen? Zato što ako je mudelis, onda ravija prenosi od onog koga nije čuo hadis. To osobeni mudelis, on prenosi hadis, vanštinom ukazuje kao da je čuo od njega, u stvari nije čuo od njega hadisa. A Ako kažemo da nije mudelis, znači lanas odnosno se spoje. Dobro. Kaže vojin kane mudelisen. Fa azhar anahu la yuhmalu ala sama. Kaže ako je uh, ravija koji prenosi od svoga šeha mudelis, onda kaže, onda se prenosi u stvari, onda se ispravnije i vodi se svodi se na to da nije čuo od tog šeha od koga prenosi, pa makar ga i sreo. Ako je mudelis ovde govori. Dobro. Kaže, e, u nasavku kaže, Suma in kane mudellisu an šehehi eh, za tedlisin anifikat fela bes. Pa kaže, ako je taj mudelic koji prenosi, eh, znači ravija koji inače mudelic poznat, vidjet ćete poslije, spomenut ću neka imena mudelica, znači bit će vam neobično da znate neki, neki poznati nama šehovi abidi, a oni su bili mudelici u hadisu. Kaže, ako je mudelic bio, od svoga šeha prenosi, kaže da tedlisin, ali, ali on kad čini tedlis, prenosi samo tedlis od koga? Od pouzdani ravija. Nikad se ni jedan hadis koji on prenio nije deso da čini tedlis od ravije koji je daif. Kaže, fela besovi, nema smetnje u tom njegovu tedlis. Znači, ima tedlis od nekog ravije koji se prihvata. Ne može se modelis, nikad nije prenosio slabog Nikad nije vršio tedlis, A opet da pojedin, kad, kad kažemo šta je te, tedlis, je znači da u, u, u, u, da u lancu prenosilaca kaže e, da spomeni e, šeha od kojeg prenosi hadis e, kao da je čuo njega, ni čuo od njega. To je tedlis. Znači, ako ovaj koji radi tedlis, znači čini tedlis samo sa ravijama koji spouzdani ravije, kaže nema smetnje u tome. Međutim, kaže, u inkane dhate dise ani duafa fe merduda. Ako, ako se zna desi da on prenosio tedlis, da čini činio tedlis od slabih ravija, onda su hadis odbacuju. Dobro. Ovdje je zanimljiva stvar da je ovdje prenio imam dehebi, a, a to je vezano za ovo malo što smo spomenuli, o malo prije ovaj spor koji se desi između, između ovaj muslima i Buharije, oko toga, oko razumijevanja tog uh, uslovljavanja prenošenja hadisa. Kaže uh, dehebi, kada je govorio o biografiji mama Muslima, Muslima ibn Hadžađa, u Sijari Alam, Nubelao, poznato u njegovoj biografskoj knjizi, kaže on dalje, kaže Ebu Bekr Hatib, kaže, kane Muslimu i u nadjelu Anil Buhari, Mu, a, ima Muslim je branio, žestoko je branio i mama Buhariju, hata eu ma bejnehu a bejne Muhammed ibn Jahja bi sebe Čak kaže da je došao, kaže, u spor, da se razišao, kaže, sa Muhammedim Nijahijom, Duhelijem, svojim poznatim šehom zbog imama Buharije. Jer je bio na strani Buharije, brani Buhariju zbog stvari koje su, zbog je bio optužen. A kaže imam Dehebije, kultu. Kaže, kažem ja. Kaže, summe inne muslimen li hiddetin fi huluqihi. A zatim, kaže muslim, zato što je, kaže, bio žestok po ahlaku, po, po karakteru bio Žestok kaže in harefe eidan anil Buhari. Kaže malo se on kaže ovaj odvoju od Buhari. U čemu? In harefe anil Buhari u kom kontekstu kaže uh, walem jeskur lehu haditha i nije mu kaže spomenuo ni jedan hadis wala se mahu fisahi nije spomenuo ni jedan hadis koji prenosi dvam Buhari Nije spomenuo njegovo ime, znači ima muslim, nigdje ne spominje imam Buhari u svome muslimu. A to je njegov šejih, voljeni šejih, dragi šejih. Nigdje ne spominje, niti spominje njegovo ime, znači niti je spomenuo jedan njegov hadis, niti spominje njegovo ime u svom sahiju. Kaže, beli ftetehal kitab bil hati ala meni šterata lukije li men reva anhu bisigati an. Nego, kaže, počeo svoj sahih muslima, da je žestoku paljbu opleo po onima koji smatraju da je šart da se prenosi od nekog ravije, od šeha, da mora da ga je sreo. A čemu je bio Buharija? Njegov šeh Buharija, voljeni njegov šeh, koji ga je branio dojuči. Znači, i, i, to, i to ima muslim najdugačko naširoko, znači, znosio argumente e, da to nije ispravno, da to nije, da to nije uslov da bi hadis bio na najviši stepen, da bio ispravno, da bio valjan. Znači, ako je u obliku sige an, govorimo ovdje kad, kad se prenosi u, u obliku an, Kaže vada ijma i čak je tvrdio da ijma uleme mu hadisa na tome. Enel muasara te kafije. Da je dovoljno muasara, da su bili suvremenici. Da nije uslovac moral sredstva. Tvrdi da tu iđma mu hadisa na tome. A ima Buhari priča u drugom stavu. Znači da je najbolje, da je najspremljeno. Da bi uslovio svom sahihu, nema hadis. Nećeš, ne je naveo hadis koji je mu tesl, sened, znači e, spojen lanac prenosilaca, a da nisu ravija, da je potvrđa da se nisu sreli. Ravi od ravi koji prenosi. To je jak šart, jako težak šart. I zato je, zato kažu, da, zato je, znači, sahih Buhari je faka sahih muslim. Znači, u tome bio jači i bolji iznad, iznad sahiha muslima. Ali zanimljivo ovdje, znači, da ima muslim branio šeha Buhari, volio ga, jako ga volio, cijenio, a onda se različio sa njim u ovoj meseli i onda još mu nije spomenuo jedan hadis u svom sahihu. A njegove je šeh. Nije jedan hadis spomenuo, niti spomenuo njegovo ime. Kaže, vola se mahu i lem jesku lehu hadis. Niti spomenuje hadis od njega, niti spomenuje njegovo ime u svom sahihu. Naravno, se ovo, nema sada neko kaže šta je ovo vidio, poslađali se on, daj ja se poslađali. Znači, ta, znači to uopšte nije malo, ni, ni ugled, ni ovog sahija, ni ovog sahija, i preživio jedan i drugi sahij, i u njima ima hajr mi danas, uživamo plod jednog i drugog, a ova stvar, znači, ostaje to. Ovo nam kazi u tome da treba razumjeti ove neke stvari. Neka se desi spor, nesporazum među, među učenim ljudi, nečem, u, po pitanju nekih mesela, To se znao, čisto ima Malik je bio žestok, jako žestok prema nekom ko, s kim se nećem raziđe. Što kaže, ako ga ima Malik, ovaj, ono što kaže, od 30 završio je taj karijeru po pitanju hadisa. I to se znao nekima, deset. A često ne bude ima Malik u pravu uopšte. Spor bio neki koji nije, nije u, pravu, u, tom, u tom kontekstu nije imao Malik bio u pravu. Međutim, on njega od 30 gotovo, već ga učinjaca spominjao, završio karijeru po pitanju hadisa. Znao se to deset. Znači, to se desi, to, je, to, je, to se vraća obično ono što se kaže nefs nefs učenog čovjeka, nefs alima, da se desi neki određen nesparazum, pa to prenese i odnese na neku meselu, jel? I zato, zato kažu, pozdrav na poznata izreka. Akvalul akrani, šta? Jutva vola jurva. Govori akrana, suparnika, učenjaka suparnika, jedni protiv drugih, jutva, to se saberi, zgužva i baci. Vola jurva, i ne prenosi se to. Bio je mesparazum, ima i tako dalje. Jedno, presume selu njihovo znanje, to je jedno. Ali drugo, to on rekao, ovaj, ovaj što priča, ovo je smiješno, i tako dalje. Znači, ako jedne od drugima priča, znači, e, jutva, znači, to se uzme, kaže, jes, bio nespoj među njima i tako dalje, jedan pred drugo nešto rekli, skloni to na stranu, to, to nije, kakve to nije, nije znanje. Znanje ono što su prenijeli, ono znanje u koje se vraća na veselja, tumačenje, vjeri, ideš dalje i gotovo i završeno priče. To je poznato. I e, čovjek to treba sa sobom riješiti da ne do neku šubu, sad stres doživio, to, a vidi, joj, pa i on se posvađa, e, ja, ja mi vjeri, ja mi ovo, i, i ode, hajmo, hajmo dalje, hajmo kafane, hajmo džahilijet. Da. Znači, o, o, ovo je, znači, bitno da razumijem, da, da možemo shvat, da, da, da shvatamo da stvar tako dešava. I oni su ljudi, i njima se to može desiti. Uglavnom, da završimo riječ ova, imama eh, eh, Zehebija, uh, uh, kaže fi zalika ala al ilmi wa وَبِلْتِ قَائِمَ Znači, imam, muslim je smatrao da je dovoljno da dva dvojca ravije, da su bili savremeniti, suvremenici, da su znači, moguće da su se sreli jedan drugog prenijeli hadis, a ne uzo da mora se podrediti da baš se sreli jedan kod drugog bili, da su, uzeli, da su eh, prenijeli jedan drugog hadisa. Kaže u obebha meni šterata zalik i kaže e, žestoko je ukorio onoga koje koje koje uslovio, mislim da Muhammed Buhari predodnik taj koji je, koji je uslovio da se morali ravije sresti, da se potrebi da se sreli. Kaže vojnema je kulu zalike Ebu Abdullah Buhari u shejhuhu Ali ibn Medini. A kaže na tom stavu je bio to što je žestoko govorio kritikovo to, ovaj ima Muslim, na tom stavu su bili kaže Buharija i Ali ibn Medini. To pa su dva velikana u hadisu. On su bili na tom stavu. A on je bio na drugačijem stavu. Znači, ovo se tretira mesela razilaženja, znači, kad bi rekla e, bez tog razilaženja među njima, znači razilaženja među muhadisima, da li je uslov, da li je uslov i vjerodostojnosti hadisa da se ravije srele ili nije uslov da se srele, nego da dovoljno da su bili savremenici u prenešenju hadisa jedan od drugog. Kaže, vahu al asva vakva, imam zehebi nagnije čemu? kaže ispravnije ovo čemu je bio Buharija i Ali Medini to je ispravnije jače da su se ravije da se ravije jedan koji drugi prenosi da su se sreli da se potvrd makar jednom da su se sreli jedan dan jednom u životu. Kaže u Alej se hada meudiju basti hada mesela. Kaže nije ovo mjesto u kojem hoćemo da izložimo u mesela. I još ostale ovdje dvije rečence da završimo vezano za el mu'an an hadis. Kaže fe idha al velid au, au beqije Kaže, kad dođu dvojca ravija, Velid i Bekije, mi smo njih spominjali tamo, jel, koji, su, ovaj, koji imaju određene slabosti ko sebe, koji su, ovaj, koji su uh, e, sirke, ali su modelisi, jedan i drugi. Znači, jedan i drugi su uh, e, sirke i modelisi. Uh, kada oni spomenu, da spominju an evzaje, da prenose od evzaje, kaže fe vahin, njihovi rivajati su vahin, jako slabi, kaže ti rivajati kaže fa innahuma yudallisan katiran anil helka jesu kaže ni dvojica velid i bekije su kaže vršili tedlis znači tedlis su radili al od koji su helka jako slabi bili kaže voli hada yattaqi ashabu siha hadith walid e, kaže zbog toga se kaže e, e, kaže autori knjiga dva sahiha i sa, vjerodostojnih zbirki kaže čuvali čuvali hadisa od velida koji je bio modelis, kaže Fema Ađajis naduhu bisigrati An ibn Đuređ, ibn Đuređ, Anil Auzai te Kaže, kada dođe e, u, u, u lancu laca da se prenosi hadis An ibn Đuređ, An Euzaji, kaže, hadis taj su ostavljali odmah. Znači, odmah su hadis takav taka ostavljali. E, zadnja rečenica, kaže, Vahada fi zemanina jasuru e, nakduhu anil muhadis, alel muhadis, pardon. Kaže, u našem vremenu, o gori ima Zehebi za svoje vrijeme, a on je živio u kojem vremenu? U sedmom stoljeću. Ili u osmom. U osmom stoljeću pohići. Kaže, u našem vremenu, kaže, kritika muhadisa po ovom pitanju, kaže, jako teška. Kaže, fe inne ulajkel a ime kel Buhari, u abihatim, u abidaud, u abidaud, kaže ajeno usul. Jer kaže imami poput Buharije, Ebu Hatima i Ebu Davuda, kaže oni su ajeno usul. Oni su znali. Oni su znali, znači, ravije u osnovi kod koga prenosi kako. Znači, znali su to sve detaljno. Kaže u Arefu ilalaha i znali su, znači, znači, znali su detalje, osnove temelja i prenošenje hadisa i ravija i mahane nedostataka unutar hadisa i ono što se prenosi od ravija. Kaže u oma nahnu fa, fatalet alejna esanid. Ako što tiče nas, kaže, do, govori za svoje vrijeme, do nas, kaže, odužili se senedi lanci prenosilaca. Uduplali se, maltene. ne. Kaže, وَفُقِدَتِ الْبَارَاتُ مُتَيَقَنُ Izgubljene su, kaže, te rečenice koje su sigurno, može siguran biti pouzan od ono što se prenosi u ribajetima. Kaže, misli وَمِثْلِ هَذَا وَنَحْوِ دَحَلَ دَحَلُ kaže, zbog toga, kaže, ovdje došlo mahan nedostatak, znači, te lanci prenosilac koji su, koji su bili sačevo do njegovog vremena. al al hakim fi tasarrufihi fi al mustadrak I on ovdje korala imam hakim u svojoj knjizi mustedrek, jer imam hakim, ima lanci prenosilac do svoga vremena, do sebe, a di se navodi. I u njega onda došlo, u njegov lanci prenosilaca došle su te ravi koji više nemaš utvrdbalno, šta je to, ko je koga sreo, ko nije sreo i tako dalje. A ona govori jedno zanimljivo meselje, a to je, zbirke koje su zabilježene za vrijeme imama Buhari i muslima, dva sahiha, pa poslije, znači, Abu Dauda, Tirmizija, e, Nesaja, Ibn Mađe, imama Musad, e, imama Ahmed, Ebu i tako dalje, Dare Kudije, tako da zbirke koje su tada zabilježene, knjige koje su zabilježene, poslije toga lanac prenosilaca, govorimo o opće poznate zbirke hadisa. poslije toga lanac prenosilaca i nije toliko bitan. Zašto ovo navodim? Zato što danas imam poznato, ono, vjerojatno ste čuli možda neki talib ako od nas odi tam da studira u arabski svijet, i kaže ja sam učio kod jednog šeha kad imam učio sam ovaj hadis imam lanac prenosila to do Allahu poslanika Allahu ti kada kažeš ma najež sa dlake dignuo se e lanac prenosio do Allahu poslanika pa imaš ti sad učio jedan hadis u 42 neve hadisa kad imam 42 neve hadisa sve lanac prenosio do Allahu poslanika sam se i onda samo slomi to izuči izučava i tako dalje a u stvari šta je ovdje problem kakve veze ima to što ti imaš. To možeš onako, onako radi ukraca, neko nešto staviš sebi na zid, ono ti imaš lanas, prenosilac. Što, kakve ima veze? Pa, zato što uh, biografija Ravija, nakon što su uh, hadisi zabilježeni u poznatim hadijskim zbirkama, Ravije koji se pojavile od tada do dan danas, nemaš pojma, već nemaš pojma ko su ti Ravije, malo. Je li pouzdan, nije pouzdan, je lago, nije lago, je li bio Alim, je li bio Ravije, otkud ti znaš, bo? Znaš neke imame, neke, neke, Ibn Hadjer, ovaj Sujut i ovo, ono, ove drugi, nemaš pojma. Samo znaš da ima ime, da može živi u to nekoj zemlji i to ne znaš čak. I na kakve, kakve, kakve veze to ima? Uh, Ibreti u hadisma koji je zabilježeno poznati hadijski zbirka i uh, lanac, taj se analizira lanac, jer čim je zabilježeno knjiga, opće prihvaćeno knjiga raširena u islamskom umetu, dote se završava taj lanac. Više nema potrebe da se istraživi. Uh, I analizira se lanac dok je, dok je zapisana knjiga u, u toj zbirci hadijskoj. Poslije toga lanac dođe više onako kao ukras, ono, možda nejaš pametnih posla, pa sad ganjaš tamo neke lance i nešto rivajeti i tako dalje. Slično tome i a, e, lanac prenosilaca čega? Revajet Kur'ana. Uzuo je Kur'an, hijđa, e, hi, ova, hijđazu, kaže, ima lanac prenosio do Allahovog poslanika, sallallahu sallam, učenju Kur'ana kirajeta. Allah, rekao. I sad on to uči, izučava i podrži. Još deset kirajeta ima na tom. To su, ovaj, e, po meni je to gubljenje vremena u nečem stvaranju koje nije, nije toliko korisno. Ništa ti korisno, nemaš do niti. Ni ovih lance prenosilaca ovo nakon da zabiljanja hadijskih zbirka, ni ovo, ni u kirajetima čak sami kirajeti učen deset. Neko treba od uleme znati ti deset kirajeta, a, a na kraju koje, koja fajda korisnog znanja konkretnog imamo, nema neko korisnog znanja, osim da je to došlo da je objavljen Kur'an na ti deset kirajeta, da se ono zna da se zabilježi, da neko zna od umeta te, te mesele i, i to znanje te detalje to koje su došle razilaženim određenim riječima u, u, u koranskim ajatima. E, uglavnom, ovo sam naveo ovdje samo kao, e, kao ovu, da završimo ovu priču vezanu za ovu e, za ova lanac prenosilaca ovdje što je on naveo to, kaže da u njegov, imam zemlji, kaže u njegovo vrijeme su duži lanac prenosilac, pa više tu nemaš, nemaš kraja ufatiti. A u njegovo vrijeme, još, tad, još uvijek tad mu hadisu bilježi lanac prenosilaca hadisa. Šta ćemo mi reći za naše vrijeme kad su udvostručili još 700 godina poslije toga još prošlo, ovaj, kakve ima smisla sad lanac prenosilaca u naše vrijeme. Molim Allah, žena povekša, fiku vjeru, nas učini bogobojazni, da nas okupi svome džedan su kao što nas okupi u Osman, ke Allahum ve vejant, ke ashkada im daje, mente estak virkava etubu ilik.